Labis ang aking kagalakan nang makita ko ang dating mga kaibigan nang dahil sa piyesta sila ay Salamat. Ganito ang piyesta sa aming barangay.